İlahi bir aşkın cezbesidir bu. Allah diyen dillerin sedasıdır bu. İlahi bir aşkın cezbesidir bu. Allah diyen dillerin sedasıdır bu. Toplamış müminler arşa koşuyor. Müslümanın ayak sesleridir bu. Toplanmış müminler arşa koşuyor. Müslümanın ayak sesleridir bu. Sönse de ışıklar çökse karanlık. İki cihan serverinin nurlarıdır bu. Sönse de ışıklar çökse karanlık. İki cihan serverinin nurlarıdır bu. Uyan ey Müslüman katıl bizlere Dinini ezdirme nasip sizlere Uyan ey Müslüman katıl bizlere Dinini ezdirme nasip sizlere Kafirin küfrünü sindiremeyiz Şehadet seslerini dindiremeyiz Kafirin küfrünü sindiremeyiz. Şehadet seslerini dindiremeyiz. O yüce komutanın askeriyiz. Ümmetin en son fırkasıdır bu. O yüce peygamberin izindeyiz. Ümmetin en son fırkasıdır bu.